وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته محترم azizlar bir baxtlik oilayki bu xonada namoz ro'za zakot haj ollohni ulug' buyurilgan farzlari bor bir ajoyib baxtli xonada o'tiribmiz muhtaram azizlar qaysi bir xonada iymon islom namoz ro'za zakot haj bor ekan ana shu xonadon inshaalloh baxtli xonadonlardan bo'ladi bu xonadon egalari zuhriddin akam uylanayotgan ukamiz kuyov bola umidjonni birodarlari jo'ralari xonadonga xush kelibsizlar muhtaram azizlar bu ulug' ne'mat farzand ne'mati umidjon ukamizni uylayman deb dadalari mana ancha urinib obi dastaxon dastaxonlarni chiroyli solib barchalarimizga taklif qildilar taklifga e, muvofiq barchalarimiz kelib turibmiz haq taolo barchalarimizni qalblarimizda o'ylagan ezgu niyatlarimizga shar'iy niyatlarimizga o'zi vosil aylagan bo'lsin muhtaram azizlar bu nikoh to'yini ilmiy suhbat bilan mana qorilarimiz kelgan tilovat qur'onlar bilan o'tkazaman deb ukamiz umidjon yaxshi niyat qilgan ekanlar inshaalloh niyatlariga yetib turibdi havo jahonlar ham chiroyli yaxshi uni ustiga mana e, hoji domla nuriddin domla kelib qolganlar bu yerda qori ukalarimiz iltimos qilamiz mana nuriddin domladan chiroyli bir suhbatlar qilib beradilar e, bir tartib saqlab yoshlarimizni tinchitib chiroyli qilib tinch o'tirib yaxshi suhbatlar eshitsak qalblarimizda yaxshi bir niyatlar qilib shu domladan bir mana savolim bor edi savolimga bir javob bo'larmikin degan umidda kelganlarimiz bor hammalarimizni ham savollarimizga javob o'laroq bir chiroyli mav'iza qilib beradilar inshaalloh bu domlaga bir olloh tomonidan bir inoyat yaxshi mavzular qilib berishligini ollohdan so'raymiz barchalarimiz chiroyli tinch o'tirib eshitishlikni sizlardan so'raymiz muhtaram azizlar marhamat domla rahmat bismillahi rohmanir rohim alhamdulillah الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم عزيز جماعة المسلمين محترم وقدر لي قرأكلر عزيز أستاذ لر muhtaram otaxonlar ichkaridagi ahli baytlar siz bizlarga somiy bo'lib turgan ichkari hijob orasi orqasidagi mastura opa singillar bugun domlamiz aytganlaridek bu zuhriddin akam o'z xonadonlarida shar'iy valima tashkil qilibdilar ushbu valimada maqsad bo'lgan nikohni e'lon qilmoqlik bizni o'g'limiz umidjon Allah'ın marhamati bilan yaxshi bir mankuhaga ega bo'ldilar shariatga muvofiq nikohlandilar nikohlari ham shariat sunnatda qanday bo'lsa shunday bo'ldi uning orqasidan mana siz ilan e'lon qilib qo'yishlik maqsadida dasturxon solyapmiz degan bir maqsadda bu toyunu tashkil qilgan siz bilan biz guvoh bo'lib turibmiz azizlar kainat koinot vesselam vassalam aytadilarki من shahida fi aqdi nikaha axihi kaannama soma tatawwan dediler. kim bir musulmon birodarni nikohiga guvohlik berib qo'ysa bir kun nafl ro'za tutganda savobini oladi dediler. bitta musulmonni nikohiga guvohlik berib qo'yishlik bir kun tashnalik qiyinchilik ila topiladigan ramazon nafl ramazon emas nafl ro'zani savobini olarkanasizlar bugun mana bu nikohlarida bir qancha guvohlar xususan qorakam o'zlari nikoh qilibdilar qolaversa o'zlari ham guvoh bo'libdilar qorakamga ham alloh taolo bugungi nafil ro'zaning savobini muborak qilgan bo'lsin shuningdek bizlar ham hozir shu nikohni guvohi bo'lib turibmiz chunki nikoh bo'lganligini bildik e'lonini eshityapmiz hammamiz guvohmiz bunga inshaalloh hammamiz ham alloh taolo mana shunday nikoh guvohlariga beriladigan savoblardan bahramand aylagan bo'lsin shuningdek xonadon ahillari shuncha musulmonni to'plashligi muruvvat ehson qancha sarfu harajot sai harakot mana shuni evaziga bizlarni taklif qilibdilar azizlar mana bu ovoz kuchaytirgichlarni qilishligi bu yerda tirik qur'onlarni taklif qilishligi gapirguvchi o'zi o'qiladigan qur'onlarni qora taklif qilinishligi nima sabab eng birinchi sabab siz azizlarni qalblaringizga orom rohat baxsh etishlik qora o'zlari uylarida ham qur'on o'qib olaveradilar har kuni qur'onni ichidalar lekin siz azizlar va bizlar mana shu qori akamlarni qiroatidan bahramand bo'lsak edi deb kelib o'tiribmiz xonadonda ushbu himmatiga alloh o'zi ajr bergan bo'lsin shuningdek kamina xodimingizni ham taklif qilibdilarki bir kelsa yo ozgina suhbat qilsalar deb bizni ham bir suhbat qiluvchilar qatoriga qo'shib shu kelgan azizlar bilan bir oz <clears throat> shariatni suhbatini qilsa debdilar bizga ham alloh taolo ushbu niyatlariga yarasha o'zi ajr bergan bo'lsin savhu xato kamchiliklari bo'lsa alloh o'zi mag'firat qilsin ko'p joylarda kelganimizda yoshi ulug' kimsalar otaxonlaru aka ukalar bilan birga bo'lib qolyapmiz ulug' ulug' ustozlar bilan birga bo'lib qolyapmiz mana shu joylarda biz sohbat qilyapmiz azizlar maiza qilyapmiz shu ko'p suhbatlarda orasida mana o'tirganlardan ulug'lardan kattalardan bir necha marotabalab uzr so'rayman nega uzr aytyapmizki azizlarim aziz ustozlar aziz akalar aziz otaxonlar falakni gardishi ekan manga hozir shu suhbatni qilishlikni alloh nasib qilib turibdi haqli bo'lib turibman suhbat qilyapman lekin asli bu suhbatni qiladiganlari boshqa edi bizdan bizdanda mutaqaddim bizdanda ulug'roq ustozlar bor edi hozir ham bor bizdanda peshqadam ustozlar bor lekin na iloji azizlar alloh taolo taqdiri ila bizlarni hozir suhbat qilishlikka musharraf qilibdi ekan biz o'sha ulug' ustozlarni ko'rsatmasi ularni duolari bilan suhbat qilyapmiz mana oldimda o'tirgan qora alloh rozi bo'lsin biz madrasani bitirayotgan yili buxoro mirara madrasasida dars berganlar man uyalmasdan yashirmasdan faxr bilan aytaman shogirdiman qora akamdan dars olganmiz qur'on imtihonini topshirganmiz qorakami oldida o'tirib suhbat qilishlik man uchun juda og'ir bitta harf o'rgatgan odam uchun hazrati ali karramallohu aytgan ekanlar agar menga bitta harf o'rgatsa ustozim o'sha ustozim xohlasa meni ozod qilsin xohlasa bozorga olib borib sotsin xohlasa qul qilsin debdi bitta harf uchun shuncha ilm o'rgatilgan shuning uchun man bu qorakamdan ham va boshqa bu yerda o'tirgan kattalardan ham doim aytamanki men nasihat qiluvchi emasman bir o'qigan narsani yetkazib qo'yuvchi muballig'man xolos azizlar o'qidik bildik ustozlardan o'rgandik shuni yetkaza olishlik imkoniyati bo'lyapti biz yetkazyapmiz payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam davrlarida namozga qanday chaqiramiz ekan degan bir savolni mashvarat qilib o'rtaga qo'ydilar birlari aytdilarki qorin solamiz sunnak cholamiz dedilar ular aytdilar yo bu yahudiylarga o'xshab qoladi do'mbira chalib chaqiraylik dedi yo bu majusiylarga o'xshab qoladi qo'ng'iroq chalaylik dedi bu nasroniylarga o'xshab qoladi dedi unda nima qilsak ekan hammani boshi qotdi birlari aytdilarki uchalasini aralashtirib biriga bir namozga bundoq bir namozga bundoq qilsakmikin ertalab sahobalardan birlari rasulimiz alayhissalotu vassalamni oldilariga kelib ya rasululloh sollallohu alayhi vasallam man bugun bir tush ko'ribman tushimda bir ovoz eshitdim ovoz shunday dedi namozga sen chaqirmoqchi bo'lsang ushbu kalimalarni aytgin dedida mana bu kalimalarni o'rgatdi allohu akbar allohu akbar ashhadu an la ilaha illalloh ashhadu anna muhammad rasululloh hayya ala solah hayya ala falah allohu akbar la ilaha illalloh kalimalarini ozonda o'rgatdi shu kalimalarni xuddi shunaqa qilib to'rttadan ikkitadan qilib aytildi endi bu yerda mana shu oyat mana shu kalimalarni shu jumlalarni menga o'rgatdi hayya alal sola namozga keling hayya alal falah najotga keling deganlarni o'rgatdi deyavdilar payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam subhanalloh bu tushing haq dedilar biz namozga xuddi shunday qilib chaqiramiz men buni jannatda eshitgan edim hayolimdan ko'tarilgan ekan dedi merojga chiqqanda shu payt rasululloh sollallohu alayhi vasallamni qarang sahobalarni odoblarini ham qarang azizlar haligi sahobaga aytdiki senga alloh taolo shuni ayon qilgan bo'lsa shu kalimani tezda hazrati bilolga o'rgatgin bilol odamlarga shuni baqirib chaqirib nido qilib namozga chaqirsin chunki bilolni ovozi senikidan chiroyliroq senikidan balandroq dedi haligi sahoba darhol xursand bo'lib hazrati bilolga o'rgatdilar tarixda tush ko'rib ushbu ozonni o'rgangan shaxs qolib birinchi muazzin deb biz bilolni bilamiz hazrati bilol lekin haligi sahoba men tushimga kirganida men birinchi aytaman demadilar chunki bundan maqsad yetkazishmi kim yaxshiroq yetkazsa o'sha yetkazsin degan maqsadda o'sha narsani qilindi demak o'shani imkoniyatini kimga muballig'lik yetkazib turgan bo'lsa shu qiladi biz madrasada o'qiyotgan mahallamizda qora yaxshi biladi mulla sobirjon degan domlamiz bo'lardilar judayam faqih edilar olim edilar alloh u kishini umrlarini uzoq qilsin men o'zi u kishidan dars olardim ba'zan ba'zan nozikroq maviza qilinishlik joylariga talaba bo'lsam ham meni birga olib ketardilar sen suhbat qilasan domla noqulay bo'ladi o'zingizdan dars olamiz desak man so'zga yo'g'ronman sen o'sha men o'rgatgan narsani aytib berchi qandoq bo'larkin bir imtihon qilaman deb hazillashib olib ketardilar shu domlamiz ham aytardiki kim yetkazishlikni yaxshi bilsa shu qilaveradi bunaqa ishni biz ta'limni beryapmizmi sizlarga shuni o'rganinglar deb shu qoida ekan azizlar mana siz azizlar eshityapsizlar yetkazishlikka qodir bo'lsanglar uyga borib Biz bizda bir ustozdan eshitsak ikkinchi da ta'limini olib yana odamlarga yetkazib İslam'da islomda shunaqa Balancı domla aytgan gapni ikkinchisi gapirmasin degan gap yo'q biror ustozimizdan yaxshi bir suhbatni eshitsak biz buni chiroyli qilib aytib beraveramiz ana shu narsalarni hisobga olib biz suhbat qilyapmiz ekan sohbatlarimizdan fazilatli tomonini qabul qilib olasizlar inshaalloh agar noqisliklari bo'lsa alloh o'zi kechirsin bu bizni noqis aqlimizdan bo'ladi azizlar nikoh oila shariatni chiroyli bir qoidasi ustiga qurilingan ulkan bir baxtlik oila bo'lishligi uchun hozirgina qorakam sanab o'tilgan yuqoridagi qoidalar namoz ro'zani bo'lishligi islomda arkonlari islomda ustuni bo'lgan ushbu ibodatlarni xonadonda qoim bo'lishligi albatta bu bizni musulmon jamiyatini katta baxti bo'ladi bizlar hammamiz bir birlarimizga baxt tilovchi baxtli bo'ling deydigan bir insonlarmiz payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam aytadilarki billah oyat karima kechirasizlar qur'oni karimda olloh aytadi قل إن kuntum tuhibbuna Alloha fattabi'uni yuhibbukumulloh. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga Alloh aytibdiki, ayting ummatlaringizgaki, agar sizlar Allohni yaxshi ko'radigan bo'lsanglar, fattabi'uni menga ergashinglar. Shunda Alloh sizlarni yaxshi ko'radi dedi. Biz Alloh haq subhanahu va taoloni yaxshi ko'rmoqchi bo'lsak, Alloh bizni yaxshi ko'rmoqchi bo'lsa, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga ergashamiz. sarvari koinotni ko'rsatgan yo'llariga yuramiz shunda olloh bizni yaxshi ko'rib qoladi xususan mana bu oila bobida ham shunday azizlar men hozir sovuqni ixtiyor qilib sovuq bo'layotganini ko'rib biz o'zi bugun ko'p ahli ilm ko'p ulamo kuni kecha domlalarda hammalari bilan ko'rishib sovuqda odamlarga malol qilib qo'ymaslik marosimlarni bir mojazgina bir chiroyli tezda o'tkazishlikni bir choralarni ko'raylik degan takliflarni qildik chunki malola qovun bo'lib qolishlik kerak emas sovuqda odamlarni mashaqqatga qo'yib qo'yish kerak emas shariat odamlarni qiyinchilikka emas balki yengillikka olib keladigan narsa shuni hisobga olib ko'p ham so'zimni cho'zib o'tirishlikdan hayo qilaman faqatgina bizni suhbatimizga imkoniyat berilib ya'ni bolalar gapirmas hisob tursa inshaalloh suhbat chiroyli fayzli chiqadi kelinglar azizlar biz dunyoda eng baxtli oila deb atalinayotgan oila kim payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdagi oilalar qiyomatga qadar bunaqa baxtli oila kelmaydi eng baxtli bu zot qanday yashadilar oilalari qanday yashadi mana shundan o'rnak olishimiz kerak payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni to'rtta qizlarini hayotini turmushlarini qisqa tarzda sizlar bilan hozir tanishib o'tishga harakat qilamiz qani rasululloh sollallohu alayhi vasallamni qizlari bo'lgan dunyodagi eng muborak zotning qizlari qandoq yashayaptiyu biz qandoq yashayapmiz ular qanaqa holatlarni ko'rdiyu biz hozir nima qilishimiz kerak mana shuni taqqoslashimiz uchun ushbu taborruk oilani ichiga kirib boramiz payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamda to'rtta qizlari bo'lgan zaynab onamiz ruqiya onamiz ummi gulfum onamiz hamda fotima onamiz alloh bu onalarimizni barchasidan rozi bo'lgan bo'lsin bularni hayotlari ham azizlar xuddi rasulimiz alayhissalotu vassalamning hayotlaridek juda sermashaqqat va sermazmun juda ham taqvo juda ham ibodat ila o'tgandir payg'ambarimiz alayhissalotu vassalamning bu oilalaridan o'rnak olishligimiz albatta lozim bo'ladi chunki mana shu onalarimiz to'rala qizlari ham payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan maktabini ta'limini olgan rasululloh sollallohu alayhi vasallamni oliy madrasasida ta'lim olgan dunyodagi eng habib bo'lgan eng olim bo'lgan eng zo'r muallim bo'lgan sarvari koinotning ta'limini olgan tabiiyki bu oilalarni o'rganishligimiz amal qilishligimiz namuna olishligimiz kerak keling yaxshisi azizlar hammamiz bir xayolan o'sha moziyga bir safar qilaylik tarixni o'rganayotgan har bir kimsa tarixga intilayotgan har bir kimsa xususan payg'ambarimiz alayhissalotu vassalamning oilalari va o'zlarini hayotini o'rganayotgan musulmon xayolan o'sha zamonga safar qilish kerak azizlar shunaqa ustozlar bo'lgan ekanki rasululloh sollallohu alayhi vasallamni gaplarini hayotlarini gapirayotgan mahallarida uhud jangini biri gapirib rasululloh sollallohu alayhi vasallamni tishlariga kamon tegib bir tishlari tushib ketdi deganda o'sha notiqni o'zini tishi tushib ketgan ekan shunaqa darajada berilib suhbat qilardi ekanlar shuning uchun o'sha davrda gapirayotganimizda shunaqa hayolan turishimiz kerak hamma narsadan uzilib o'sha davrga hayoliy safar qilish kerak kelinglar xuddi xuddi shunday holatga tushaylikda rasulimizni qizlarini birin ketin o'rganaylik birinchi qizlari zaynab onamiz edilar onamizdan alloh o'zi rozi bo'lsin bu biz aytayotgan gaplar ulkan tarix kitobimiz ibn hishomni siyratun nabaviya kitobidan olingan ularda hammasini arabiy iboralarini qo'yib faqat o'zbekchasini gapiramiz chunki tushunishga oson o'rganishga yengil bo'ladi ibn Hisham, alloh rozi bo'lsin eng buyuk tarixchilarimizdan besh jildlik siratul nabaviya kitobini yozganlar ibn ishoqdan olib yozganlar ushbu kitobda berilayotgan xabarlar va yana boshqa boshqa kitoblardan xususan imom kandahlaviyning hayoti sahoba degan to'rt jildlik kitoblari bor besh jild ham chiqqan mana shu kitoblardan olgan ta'limotlarni siz azizlar bilan birga o'rganamiz zaynab onamiz rasulimiz sollallohu alayhi vasallamni katta qizlari turmushga abul os degan makkalik bir odamga chiqadi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam dunyoda payg'ambar bo'lib kelganliklari alloh taolo bu zotga ulkan baxti saodat qiyomatgacha keladigan ummatni hidoyat yo'liga boshlashlikdek ulug' bir maqomda nasib qildi hammalari qatori birinchi bo'lib oilalari asta sekin iymonga kela boshladi hammalaridan eng avval oila keldi mana shu iymonga kelgan oilalarning birinchisi mana hadicha onamiz bo'lsa keyingilari qizlari zaynab onamiz ham iymonga keldilar zaynab onamiz roziyallohu anho iymonga kelib otalari payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamda haq payg'ambar ekanligi Allohning yakkai yagona ekanligiga iymon keltirdilar. Iymon baxtiga musharraf bo'ldilar. Shunday chiroyli hayot kechirib yurgan holatlarida qarangki azizlar, Alloh imtihon ustiga imtihon qilib turar ekan. Zaynab onamizni eri Abul As iymonga kelmadi. Iymonsiz turdi. Tasavvur qilib ko'ring ya, payg'ambarning qizi bo'lsa-yu, vahiy nozil bo'lib turgan ulkan bir zotning qizi bo'lsa-yu, lekin uni jufti haloli iymonda bo'lmasa bu zulmga bu adolatsizlikka onamizni chidashligi uchun qancha sabr matonat kerak edi hammasiga sabr qilib yashab yurdilar kunlardan o'tib kunlarning birida rasulimiz sollallohu alayhi vasallamning o'zlariyu oilalariga ashobi ikromlariga qurayishlardan quraysh kofirlardan xususan abu jahl abu sufyon ubay singari nihoyatda ko'pchilikdan qattiq ubayda singari kofirlardan qattiq qiyinchilik zahmatlar kuchayib ketgandan keyin alloh taolo payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni o'zlariga va oilalariga madinai munavvaraga ko'chib ketishligini buyurdilar bu tarixiy voqea milodiy 622 yilga to'g'ri kelar edi sarvari koinot butun qarindosh urug'lari ashoblariyu oilalari ila shunday muazzam makkani tashlab chiqib ketishga majbur bo'ldilar sahobalar ko'zlarida yosh yig'lab chiqib ketdilar shunday kabatulloh bor vatanda tashlab chiqib ketayotganlari uchun yig'ladilar uy joy moli dunyosidan ayrilishlari ularni parvosiga ham kelmadi ammo kabatullohdan ayrilayotganligi uchun sahobalar yig'ladilar rasulimiz sollallohu alayhi vasallam eng oxiri chiqib ketdi orqalaridan bir qancha vaqt o'tmasdan qizlari ham bordilar oilalari qolgan edi fotima onamiz va boshqa qizlari yetib keldi lekin siz bilan biz hayotini o'rganayotgan zaynab onamizga hijrat o'sha mahalda nasib qilmadi onamizga eri ruxsat bermadi chunki eri iymonda emas edi otadan uzoqlikda turishligi musulmonlarni barchalari madinai munavvaraga ketib iymonsizlar orasida yolg'iz o'zi qolgan onamiz zaifa zaynab onamiz qiyinchilik ustiga qiyinchilik ko'ra boshladi uyda iymon nashidasi yo'q uyda iymon sururi yo'q tashqariga chiqsa faqat masxarayu kofirlarning kalakasiga yo'liqar edilar shu holatda uzoq yil sabrda turdilar eri esa iymonga kelmasa ham lekin ayoliga nisbatan yaxshi muomalada qilib turar edi bu zaynab onamizni o'sha joyda ushlab turishga majbur qilib turgan va keta olmayotgan sabablardan biri edi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Madinaning muravvada yashab turgan kezlari abu sufyon boshchiligidagi karvon shomdan madinadan yo'l yo'lakay o'tib ketayotganda ularni yo'lini to'sib qolishlik kopirlar uchun ketayotgan mablag'lar ertaga musulmonlar zarariga ishlashligini e'tiborga olinib yo'lga chiqdilar badr degan joyda katta jang bo'lishga to'g'ri kelib qoldi abu jahl boshchiligida katta quraysh kopirlari badrda ishtirok etdi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga mana shu badr jangida osmondan farishtalar tushib yordam berdi qur'onda bu keladi farishtalar madad berdi rasululloh sollallohu alayhi vasallam juda chiroyli allohni madadi bilan nusrat topdilar qaytib kelganlarida bir qancha quraysh kofirlari asirga olingan edi dunyoga rahmatan lil olamin bo'lib kelgan zot payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam chiroyli tadbir qildilar hamma asirlarni to'pladilar aytdilarki qaysi asr ilmlik bo'lsa bizni o'nta ilmsizimizga ilm bersa u ozod qutultiramiz dedi ilmga targ'ib qildilar agar bu narsani qila olmasa abu bakr siddiq singari ulug' sahobalarning mashvarat maslahatiga binoan o'sha kofirlar tomonidan biror bir fidya olib kelish kerak edi jarima olib kelish kerak edi jarima evaziga asrlar ozod qilinardi sarvari koinot oldiga fidyalar olib kelib qo'yila boshladi ushbu fidya palonchi asrdan rasululloh sollallohu alayhi vasallam qabul qildilar ozod qiling palonchisidan ozod qiling oxiri bir fidya qo'llariga tegdi rasulimiz sollallohu alayhi vasallam qo'llariga fidyani olar ekan vujudlari qaltirab ketdi qo'llari qaltirab ko'zlariga yosh keldi qo'llarida bir marjon turar edi bo'yinga taqadirgan marjonni olib qaltirab ko'zlariga yosh olar ekan sahobalarga qarab azizlarim mana bu marjon mening qizim zaynabniki dedilar buni onasi hadicha unga sovg'a qilgan edi zaynabni eri esa bizga asir bo'lib qolibdi dedi qarang azizlar kuyov rasulimiz sollallohu alayhi vasallamni kuyovlari bo'la turib sarvari koinotga qarshi chiqqan lekin sarvari koinotni qizlarini odobini qarangki hamma o'zini erini ozod qilyapti ekan fidyaga deb hatto eri kofir holatda turgan bo'lsa ham fidya yuborib erini ozod qilishlikni so'radilar eri esa tamomila makkadan chiqarmayotgan edilar rasululloh sollallohu alayhi vasallam qo'llariga marjonni olib sahobalarga qarab ruxsat bersalaringiz shu marjonni qaytib bersam asrni shunday jo'natib yuborsak dedi sahobalar rozi bo'ldilar zaynabga zaynabni erini chaqirib aytdilarki sani qo'yib yuboramiz lekin qizimni qaytarib yuborgin dedi bunga rozi bo'ldi u qaytib ketar ekan makkaga borib zaynab onamizga sarvari koinotdan salomlar olib keldi zaynab onamiz juda ham xursand bo'lib ketdilar otalarini tinch omon ekanligini erini hatto befidya qaytarib yuborgani uchun yig'lab xursand bo'ldilar so'ng undanda xursandchilik xabarini aytdi eri sizni qo'yib yuborishligimga amr qildi men esa va'daga xilof qilmaydigan kishilardanman sizni ozod qilaman otangiz qoshiga boring dedi zaynab onamiz bu mehr ko'rsatayotgan erida iymon yo'qligi uchun yig'ladilar ushbu xonadondan chiqib ketar ekan shuncha harakatlari zoyi ketganligi nahot endi shuncha yil birga yashagan eri iymondan bebahra qolar ekan degan yig'i bilan chiqdilar eri o'zining ukasi kinonani chaqirib zaynab onamizni sog' omon makkadan chiqarib yuborishlikni topshirdi tuyaga o'tkazib chiqib ketayotganda la'nati kofirlar kelib qoldilar tuya atrofini o'rab olib payg'ambarni qizini qayerga chiqaryapsan bizni dushmanimizni qayerga chiqaryapsan badrda qanchamizni nobud qilgan asrlarimizni ushlab olganda qizini chiqaryapsanmi deb g'alva qildilar erini ukasi qayin inisi qo'liga qilichini olib agar ayoliga kim yaqinlashsa qonimni oxirigacha jang qilaman chunki akam va'da qilgan bizni oila va'daga xilof qilmaydi chiqarib yuboramiz dedilar lekin shunda bir kofir rasululloh sollallohu alayhi vasallamni qizlari zang o'tirgan tuyaga o'zini nayzasini sanchib yubordi tuya bir irg'ib ketdida ustida o'tirgan zaynab onamiz tuyadan uchib yiqildilar boshlari bilan toshga tushdilar rasululloh sollallohu alayhi vasallamni qizi bo'lganligi uchun ushbu jazoni ko'rar edilar azizlar boshlari toshga tegib qonadi shu holatda homilador edi qornidan homilasi ham tushib ketib qoldi chiqib ketayotganda xursand bo'lib chiqqan onamiz yig'lagan holatida hujraga qaytib kirdilar erobul os bo'lgan voqeani ko'rib g'azabga tushdi bu qilingan va'daga xiloflik bo'lib bo'lganidan juda xijolat bo'ldi qolaversa hali dunyoga kelmagan go'dak ham ularni qo'lda zulmi ila nobud bo'lganligi uchun yig'ladi zaynab onamizni bir qancha vaqt ushladilarda rasulimiz sollallohu alayhi vasallamni huzurlariga qaytarib yubordi mana bu joyga bordilar madinada rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan ko'rishdilar tasavvur qilaylik azizlar bir necha yillik judolik sarvari koinotdan keyin iymonsizlar orasida kalakada qolishligi tuyadan yiqilib boshlari yorilib bolasidan ayrilishligi shuncha izdirobdan keyin dunyodagi eng suyukli kishisi bilan ko'rishayotgan xususan ota va payg'ambardek ulug' zot bilan ko'rishayotgan onamizda qanchalik darajada baxt sururi bo'lar edi otasini quchoqlab hidladilar yig'ladilar to'yib to'yib yig'ladilar payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam ham qizlarini sog'inganligi uchun bag'rlariga olib haqlariga duo qildilar qizini sabr qanoatda tengi yo'q ekanligi bundan keyin ham shunday hayot kechirishligi haqida duolar qildi kunlarning birida kuyovlari yana asrga tushib qoldi zaynab onamiz yana o'rtasiga tushib qutqarib oldilar shundan keyin erlari yana iymonga kelishga majbur bo'ldi chunki ayolda ham rasululloh sollallohu alayhi vasallamning muruvvatni ko'rib haqiqiy islom shu bo'lsa man bunaqa islomni qabul qilmay ilojim yo'q dedilarda albatta qabul qildi shu holatda yashadilar onamiz endigina baxtli saodatli hayotga kirgan mahalda bir bola ko'rdi bolasini ko'rib xursand bo'lib ayniqsa haligi boladan ayrilgandan keyin bola ko'rishligi xususan bu xursandchiliklar ustiga baxt bo'lib turgan bir mahalda bolasini tashqariga yotkizib qo'ygan edi bir xo'roz kelib cho'qib shu sabab bo'lib bolalari olamdan o'tib qoldi endigina bir baxtlikka uchragan onamiz yana og'ir musibatga yo'liqdilar lekin rasululloh sollallohu alayhi vasallamni madrasasining ta'limi qizlarni hamisha sabr qanoatlik bo'lishlikka allohni har qanday buyrug'iga sabr ila javob berishlikka o'rganganligi uchun onamiz zaynab onamiz sabr qildilar lekin mana shu onamiz shu holatda hayot kechirar ekan kunlar o'tib rasululloh sollallohu alayhi vasallamning bu qizlari olamdan o'tishga majbur bo'ldilar chunki alloh zaynab onamizga endigina baxt nashidasini surib turgan bu onamizga kasallik ato qilgan edi kasalga davo topilmasdan zaynab onamiz olamdan o'tdilar butun hayotini zahmatu qiyinchilikda o'tkazgan onamiz endi faqat rohatga allohning huzuriga jannatul naim jannatul firdavs osiyo va maryam onam onamizdek buyuk onalar qoshiga ketdilar bu rasulimizning muborak qizlarning kattalarining hayoti edi azizlar bu oila demak siz bilan biz hozir baxtli oila deganda puli bor dunyosi bor bola chaqasi bilan tinch odam deb o'ylaymiz unda bu onalarimiz baxtsiz ekanda yo'q azizlar eng katta baxt o'sha onalarimizda edi shuncha zahmat shuncha qiyinchilikka sabr qilgan uni evaziga jannatga dohila bo'lgan onadan ortiqroq baxtlik bormi azizlar baxt bu iymon baxt bu islom baxt bu allohga itoat qilishlik baxt bu insonni alloh taologa muhabbat qilmoqligidir mana shu baxt shunday baxt ila yashadilar zaynab onamiz bundan keyingi qizlari ruqiya va umma gulsum onamiz edi bular ham boshqa qizlari singari yoshligidan zahmatni ko'rdilar iymon lazzatini tortgan ikki qizlari ham iymon lazzati ila uning qiyinchiligini torta boshladilar ruqiya onamiz bilan ummi gulsum onamizni islomdan avval abu jahl o'zining o'g'illari utba va utayba degan aka ukalarga kelin qilib olgan edi kelin qilib berayotganda hadicha onamiz unamagan edilar lekin sabr qanoat bilan yana rasululloh sollallohu alayhi vasallam qarindoshlik rishtasi bog'lansin degan maqsadda bergan edilar iymonga kelib musulmon payg'ambar alayhissalom bo'lgandan keyin abu jahl kofir holatida qolib nima qilib bo'lsa ham rasululloh sollallohu alayhi vasallamga bir aziyat bersam degan o'y bilan yurgan bu mal'un o'g'illarini qoshiga chaqirdi ey utbay utayba muhammad endi bizni dushmanimiz unga ozor berish kerak unga beriladigan eng katta ozor qizlarini qaytarib olib borib qo'yishlik dedi bu haqiqatda ozor edi azizlar bu hamma inson uchun ozor zo'rg'a boqib katta qilgan omonat ila chiroyli tarbiya qilgan qizini omonatini o'z egasiga topshirib qutulib turgan ota qizini qaytarib olishligi haqiqatda bu og'ir musibat qolaversa sarvari koinot alayhissalotu vassalamdek zotning qizlari bo'lsayu dunyodagi husni xulq sohibalari bo'lsayu bularni qaytib kelishligi albatta qiyin ish edi abu jahlning o'g'illari birdaniga ikki qizni otalarini qoshiga borib qo'ydi chiqib ketayotganda baxtli bo'lamanmikin degan o'y ila chiqqan opa singillar erdan ajragan holatida beva bo'lib qaytdilar bular rasululloh sollallohu alayhi vasallamni oldilarida yosh to'kib yig'lab o'tirgan edilar bularning aybi faqatgina Alloh bir payg'ambar alayhissalom haq deganligi uchun bo'ldi xolos bularning aybi faqat payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni qizi bo'lganligi uchun bo'ldi xolos shu holatida rasululloh sollallohu alayhi vasallam qizlarini yupatdilar qizlarim xafa bo'lmanglar inshaalloh sizlarni yo'qotganinglardan ko'ra yaxshi erlarni ato qilguvchidir deb duo qildilar ko'p o'tmasdan ruhiy onamizni hazrati usmon roziyallohu anhuga nikohlab berdilar bir kofirni bolasidan chiqqan onamiz dunyodagi eng hayoli eng iboli kishining jufti haloliga aylandi sarvar koinaning duolari mustajab bo'ldi ruqiy onamiz bilan hazrati usmon chiroyli yashashni boshladilar lekin qarang bu oilani Alloh shuncha baxtli qilgani bilan shuncha imtihon boshiga tushib turgan edi bularni boshiga yana musibatlar tushishni boshladi endigina baxt nimaligini ko'ra boshlagan ruqiy onamiz ibodat Alloh deganligi uchun kofirlardan aziyat ko'ra boshladilar juda qiynalib ketdilar oxiri rasululloh sollallohu alayhi vasallamga bir nechta sahobalar bilan birga hazrat usmon kelib xabaristonga ko'chib ketishlikni ruxsatini so'radi rasululloh sollallohu alayhi vasallam ruxsat berdilar ruqiya onamiz bilan hazrati usmon roziyallohu anhu makkadan Habashiston tomonga hijrat qildilar ketayotgan mahallarida ikki jufti halol yig'lab chiqib ketdilar chunki hali otalari haloli bo'lgan hazrati usmonning ko'zida yosh ko'rdi nega yig'layapsiz ey usmon dedilar ruqiya shunda ruqiya qarab qandoq yig'lamang kavbatullohni tashlab chiqib ketayotgan odam qandoq qilib yig'lamasin deb yig'ladilar ular habaristonga borib bir oz baxtli hayot ko'rdilar qaytishlikka ruxsat bo'ldi qaytib kelganlarida bu muborak joyga kelgunlaricha yuraklari halpirab eson omon kelishlikni orzu qildilar taof qildilar muborak yerga sajda qilib o'pdilar so'ng ruhiy onamizning yuraklari to'lib otasi qoshiga intildilar assalomu alaykum otajonim ya rasululloh deb bo'yinlariga osilib ziyorat qildilar rasululloh sallallohu alayhi vasallam kutib oldilar opalari turibdilar ularni hammalariga qarab birinchi bergan savollari onam qani dedilar savoliga opalari yig'lab javob qaytardi xolos chunki ruqiya onamiz hijratga ketgan mahallarida onalari hadicha onamiz ham olamdan o'tib ketgan edilar bu murg'ak qalblik onamizni qiyinchiliklarini qarang azizlar ham vatandan ayrilishlik ham onadan uzoqda judo bo'lib qolishlik kabi musibatlarga ham ruqiya onamiz sabrda turdilar sabr qildilar sabr qilib allohga itoat qildilar onadan ayrilib qolganligi bir bo'ldiyu yana vataniga qaytganligi xursand bo'lib turgan edi bir oz vaqt o'tgandan keyin biz aytgan voqea sodir bo'lib ular makkadan madinaga hijrat qildilar madinada ruqiya onamiz hazrati usmon bilan yashab turgan mahallarida yaqindagina siz bilan eslab o'tgan badr kuni bo'lib qoldi rasululloh sollallohu alayhi vasallam badrga tayyorlanib turganlarida hazrati usmon roziyallohu anhu ham chiqib keldilar rasulimiz ko'rib ya usmon siz uyingizga qayting ayolingiz oldida turing dedilar hazrati usmon roziyallohu anhu ya rasululloh sollallohu alayhi vasallam qizingiz ruqiya ancha yaxshi bo'lib qoldilar o'zlarini xizmatlarini qilsam edi dedilar rasululloh sollallohu alayhi vasallam tabassum ila qaytishlikni jur'at ila aytdi hazrati usmon qaytib ketdilar uylariga bordilar rasululloh sallallohu alayhi vasallam ketgandan keyin biror xabar kelmay qoldi hamma tashvishda turibdi nima bo'ldiekin nega xabar kelmaydi yahudiylar gap chiqardi rasululloh sallallohu alayhi vasallam halok bo'libdi degan yana bir qancha tuhmatlar chiqardi ammo ruqiya onamizni kundan kun kasallik qamrab oldi endigina yigirma ikki yoshga kirgan edilar butun hayotini zahmat qiyinchilik bilan o'tkazgan onamiz endigina o'z yurtidan madinaga kelib yaxshi bir jufti halol qo'lida chiroyli hayot kechiramanmikin degan orzuda turgan onamiz oxirgi nafaslarini nafasini olayotgan edi hazrati usmon kirganda bitta savolni berardi otamdan biror xabar topdingizmi biror xabar keldimi hazrati usmon yo'q deb javob berardi oxiri kirgani ham uyalib qoldilar kunlarning birida xabar keldi rasululloh salomat ekanligini boshqa xabarlar kelgandan keyin hazrati usmon yugurib kirdilarda ayollariga qarab senga xursandchilik olib kirdim ey ruqiya alloh xursandchilik bersin rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan xabar keldi yaxshi ekanlar salomat ekanlar abu jahl o'libdi ekan qancha kofirlar barbod bo'lib yo'qolibdi sog' omon qaytyapti ekan dedi endigina yigirma ikki bahorni ko'rgan zahmat ila katta bo'lgan onamizning ko'zlaridan to'xtamasdan yosh oqar edi opasi va erini qo'lini ushlab turar ekan endi bu xabarlarni ham onamizga ko'p ham qizig'i qolmagan chunki butun hayotida ayrilib uzoqda yurganda onasidan ayrilgan bu onamizning mumkin eng katta orzusi otasi qo'lida jon berishlik edi yig'lab turar ekan hammasiga qarab sizlar guvoh bo'linglar ashhadu anna abi muhammad sollallohu alayhi vasallam rasululloh dedilar guvohlik beramanki mening otam muhammad sollallohu alayhi vasallam allohning rasulidir otamga salom ayting dedida jon berdilar hazrati usmon ayollarning qo'llarini o'pib yuzlariga surkar ekan shuncha zahmatda o'tgan shuncha qiyinchilikda o'tgan ruqiya onamizning haqqiga duo qildilar sarvari koinot alayhissalom bundan u tomonda yurib qoldilar keyinchalik bilindiki azizlar rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunday holatda kuyovlarini qaytarib yuborishligi demak sarvari koinot o'z qizlarini olamdan o'tishligidan boxabar bo'lganligi edi shu holatida ham sahobalarim deb chiqib ketgan zotimizga Allohning salovati va salomlari bo'lsin. Qaytib kelganda qizlarini ko'rmadilar. So'ng Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Hazrat Usmonning qaddi bukilib qolganligini ko'rib, "Nega o'zingizni oldirasiz? Qo'lga oling" degan savollariga Hazrat Usmon radhiyallohu anhu "Ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, men ikki musibatga uchradim." dedilar. Sarvar koinot, "Ayyu musibatayn qanaqa ikki musibat?" Birinchisi men dunyodagi eng pokiza eng sabrli eng hayoli ayoldan ayrildim ikkinchisi men endi rasululloh sollallohu alayhi vasallamni kuyovi degan nomdan bebahra bo'ldim rasulimiz ham yig'ladilar so'ng bir oz vaqt o'tib hazrati usmonni oldilariga kelib sizga xursandchilik ya usmon dedilar sizni menga bo'lgan muhabbatingiz o'laroq olloh amr qildi keyingi qizimni ummi gulsumni ham sizga nikohlab beraman dedi hazrati ummi gulsum onamiz bu taklifga pokiza bokira juda ham chiroyli iffatli ayol albatta xo'p deb unadilar o'zining opasini xonadoniga keldi opasidan qolgan yodgorliklarni farzandi qilib qabul qildi hazrati usmon roziyallohu anhuga chiroyli jufti halol bo'lib hayot kechirdilar makka fath bo'ladigan kunida umma gulsum onamiz ham olamdan erta o'tdilar rasululloh sollallohu alayhi vasallamni qizlari faqatgina qiyinchilik zahmat ila o'tgan qizlardan edi eng oxirgi qizlari Fatima onamiz bo'ladi azizlar. Bu Fatima onamiz go'dak mahalladan sarvara koinot bilan yelkama-yelka turib islom qiyinchiligini ko'rgan onalarimiz desak mubolag'a bo'lmaydi. Chunki sarvara koinot alayhissalom namoz o'qib iymonga kirgan mahallarida Alloh taolo buyurib payg'ambar qilgan mahallarida Fatima onamiz 8 yashar kichkinagina qizcha edilar. Ancha go'dak edilar. kunlarning birida sarvari koinot alayhissalotu vassalam makka oldida kaba oldida sajda qilib turdilar kofirlardan bittasi rasulimiz alayhissalotu vassalamning boshiga hayvonning qornini olib kelib najosatda kiydirib qo'ydi sajda qilib robbim olloh deb turgan zot dunyodagi eng tabarruk boshga najos kiyildi rasululloh sallallohu alayhi vasallam sahobalari ochchilik edi birortasi kelib olib qo'yishga qodir bo'lmadi shu holatida sarvari koinot sajda qilib turaverdilar faqatgina o'sha kichkina qizchalari fotima onamiz yugurib kelib otalarining boshidan axlatni oldilar tozalab mahkam bag'rlariga bosib yuziga yuzini qo'yib yig'lab yubordilar qizlariga qarab yig'lama qizim dedilar kofirlarga qarab hammalarini qo'li bilan ko'rsatib yo rabbiy bularni o'zingga topshirdim dedilar boshqa gap aytmadilar qarg'amadilar ham mana shu qiyinchilikni birga ko'rdi fotima onamiz nimaiki boshiga musibat kelgan bo'lsa Fatima onamiz birga ko'rdilar hatto kunlarning birida Quraysh kofirlari e'lon qildi hammalari to'planibki Muhammad sallallohu alayhi vasallamni Abdul Muttalib xonadonidan savdo sotib qilishlikni man qilib qo'ydilar birortanglar ularga bir narsa sotmaysizlar ham olmaysizlar ham deb qaror qildilar hatto bu qarorini Ka'ba eshigini ochib ichiga olib kirib ilib qo'ydilar bir necha kun bir necha oylab bu quraysh qabilasining ichida rasululloh sollallohu alayhi vasallamni pokiza oilalari ochlikda qiynala boshladi bularga ergashgan qancha sahobalar zahmat chekib ochlikdan yig'lar go'daklar kechasi bilan ochlikdan yig'lab chiqardi mana shuni hammasini ko'rgan onamiz fotima onamiz bo'ladilar hazrati ali roziyallohu anhuga turmushga berayotganlarida ham onamiz o'zining juda pokira pokiza hayolik ayol ekanligi nishonasini ko'rsatib qo'ydilar hech ikkilanmasdan hazrati alining taklifiga rasululloh sollallohu alayhi vasallamni taklifiga unab turmushga chiqdilar butun umr hazrati aliga vafoda turdilar rasululloh sallallohu alayhi vasallam qizlari fotima onamizni uzatib qizi ali kambag'al nimani olib kelsa yeng olib kelmasa sabr qiling deb nasihat qildilar umrlarini oxirlarigacha ushbu nasihatda yashadilar hasan va husayn bolasini ko'rdilar bolalari rasululloh sollallohu alayhi vasallamga eng yaxshi erkatoy nabirasiga aylandi hatto <clears throat> fotima onamiz eng oxirigacha rasulimizni oldida turdilar jon berar holatida ham fotima onamiz bo'ldilar rasululloh sollallohu alayhi vasallam eng oxirgi kunlarida ham fotima onamiz birga turgan edilar rasulimiz sollallohu alayhi vasallamni zahmatini ko'rgan bu qiz butun umr qiyinchilik ko'rgan onamiz dunyodagi eng qattiq qiyinchilikka uchradi otadan ayrilishlik qiyinchiligiga rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan fotima onamiz turgan edi eshik taqilladi fotima onamiz borib mana huva kim u dedilar tashqarida turgan men rasululloh sollallohu alayhi vasallamni oldiga kirmoqchiman dedi shunda fotima onamiz ey arobiy dedilar ey birodar ey abdulloh rasululloh o'zlari bilan ovora bo'lib qoldilar betobliklari kuchayib ketdi seni qabul qilolmaydi dedilar so'ng qaytib keldi eshik yana taqilladi fotima onamiz bordilar borib ey abdulloh rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zlari bilan ovora seni qabul qilolmaydi tushunsangchi dedilar uchinchi marta taqqilladi shunda eshikni ochgan edi ro'parasida turgan odam fotima onamizga shunday qaradilarki fotima onamizning butun vujudlari qaltirab ketdi oyoqlarida majol qolmadi qo'rqib ketdilar shunda rasululloh sollallohu alayhi vasallam fotima qizim kim u dedilar oldilariga kelib ya rasululloh otajonim bir odam keldi uch marta chaqirdi man siz o'zi bilan o'zi ovora kasallari og'ir qabul qilmaydi desam meni ko'zimga shunday qaradiki butun vujudim qaltirab ketdi qo'rqib ketdim dedi shunda rasululloh sollallohu alayhi vasallam fotima onamizga qarab qizim bilasizmi u kelgani kim dedi kim u bolani otadan ajratuvchi otani boladan ajratuvchi qabristonlarda obod qilib shaharlarni vayron qiluvchi azroil bo'ladi chaqiring kirsin dedi azroil alayhissalom kirdilar rasululloh sollallohu alayhi vasallam yotgan joylarida ziyorat qilgani keldingizmi yoki ruhimni olganimi dedilar azroil alayhissalom agar xohlasangiz ziyorat qilaman xohlasangiz joningizni olaman dedilar rasululloh sollallohu alayhi vasallam mani nima kutyapti dedilar osmon bezatilgan jannat eshiklari ochib qo'yilgan hurlar o'ziga atir uporlarni sepgan butun osmon sizni muntazir dedilar rasululloh sollallohu alayhi vasallam tabassum qilib javob berdilar sarvari koinot jon berish qiyinchiliklarigacha fotima onamiz ko'rib turdilar rasululloh sollallohu alayhi vasallam fotima onamizni quloqlariga bir gap aytdi kuldilar ikkinchi gapni aytganda birinchisida yig'ladilar keyin kuldilar rafatiki kelib oysha onamiz shuni sababini so'raganlarida yig'laganimni sababi qizim endi mendan ayriladigan bo'ldingiz degan edi yig'lagan edim keyin mani qulog'imga yana qizim birinchi bo'lib siz men bilan ko'rishasiz degan edi man unga xursand bo'ldim dedi Haqiqatda oxiriga qadar Fatima onamiz birga turdilar. Otadan ayrilishdek musibatga erishdilar. Shu holatida eng dunyodagi qiyinchiliklarni ko'rgan bu onamiz ham 6 oydan keyin otalari huzuriga ketdilar. Azizlar, bu saodat oilasi deb atalgan ulkan oilaning sarlavhasini varaqladik. Siz azizlar bilan dunyodagi eng hayoliy eng ifatli to'rt ayolning jufti halollari ila hayotini qisman o'rgandik holbuki endi siz bilan biz bu onalarimizni hayotiga o'zimiznikini solishtiraylik oldimizda dasturxonlarimizga bir nigoh tashlaylik azizlar nechi xil taom turibdi qaysi birini yeymiz yemaymiz oldimizdagi bu taomlarga qarar ekanmiz mana shu rasulimiz sollallohu alayhi vasallamdek ulug' zotning oilasida vaqtida non bo'lmaganini eslab qo'yaylik qizlari ochlikdan yig'laganliklarini eslab qo'yaylik azizlar nabiralari ochlikdan quchoqlab bir birini uxlagan kezlarini eslab qo'yaylik azizlar rasulimiz alayhissalotu vassalam oyisha onamizning tabiri bilan aytganlarida bug'doy uni yemasdan olamdan o'tib arpa nonga qonni to'ymasdan o'tgan zotni eslab qo'yaylik o'tgan zotni eslab qo'yaylik dunyodagi eng baxtli oila deb atayotgan bu oilaning yashash tarzini olaylikda endi o'zimiznikini taqqoslab ko'raylik azizlar bizlar esa mana shunga ham ba'zan noshukurchilik qilyapmiz shunday berilingan ulug' ne'matlariga ham noshukurchilik qilyapmiz azizlar shukur keltirishligimiz kerak alhamdulillah yo rabbiy rasulim alayhissalotu vassalamning dasturxonida uch xil taom bo'lsa yig'lar edilar qiyomatda bunga nima deyman deyar edilar man o'n xil taom ustida o'tirar ekanman yo rabbiy shunga yarasha manga ibodat bergin deb allohga shukur qilaylik azizlar baxtli oila deb atalingan oila faqatgina molu dunyo iqtisod bilan emas tinchlik bilan ma'naviyat bilan ma'rifat bilan iymon ila baxtli bo'ladi siz bilan biz o'rgangan ushbu oilalar dunyodagi eng baxtli oila bo'lib qiyomatgacha qolajakdir azizlar qo'limizni duoga ochamiz ya robbil alamin biz zikr qilib o'tgan barcha onalarimizga o'zingning rahmating yog'ilgan bo'lsin bu onalarimiz fotima onamizu ummi gulsum ruqiya onamizu va biz zikr qilgan Zaynab onamiz va sarvari koinotning barcha jufti halollari bo'lgan onalarimiz dunyodagi eng sobira, eng qonita, eng obida ayollar edi. Ularga o'zingni rahmatingni, salomingni yog'dirgin. Ularning haqiqiy muallimi bo'lgan, mudarrisi bo'lgan, ustozi bo'lgan, rahnamosi va qiblagohi bo'lgan payg'ambarimiz alayhisolatu vassalamga salovatu salomlaringni yuborgin yo Rabbiy. duoga qo'l ochib omin deb turgan biz jamoatni ham oilalarimizni ayollarimizni shunday holatda qilgin o'zlarimizga ham sahobalarning himmatu taqvosini bergin mana bu yangi tashkil bo'lgan umidjon ukamizni oilalari bilan xuddi onalarimizdek baxtu saodatda yashaydigan iymon lazzati iymon daryosida cho'milib hayot kechirmoqliklarini nasib aylagin vasalli ala muhammad وعلى آل محمد وبارك وسلم عليهم برحمتك يا أرحم الراحمين الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه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 صالحا ألقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيراً صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم مغفرة عامة برحمتك يا أرحم الراحمين